Նախագահ Արայիկ Հարությունյանը երեք այցելել է Ասկերանի շրջանի Դահրավ համայնք ծանոթացել Հայաստանի Հանրային Հերոստանգերության եւ Ապրելու Արցախ հիմնադրամի համատեղ ջանքերով իրականացվող 100 տուն Արցախում նախագծի ընթացիկ աշխատանքներին։ Նախագահը զրուցել է Դահրավի ապագա բնակիչների հետ, ծանոթացել նրանց խնդիրներին։ Ամալիա Սարգսյանը ծրագրիչը հարուններից է։ Իրենց ապագա տան շինարարությունը բազմանդամ ընտանիքի մայրը հետևում է ամենայն ուշադրությամբ եւ անհամբերությամբ։ Շատ ցավոտ եղավ այս ամեն ինչը։ Կորցրեցինք ամեն ինչ ունեինք՝ սեփական տուն, երկու թեկուզ երկու սենյականոց, փոքր, բայց ամեն ինչ ունեինք, ամեն ինչ կար տան մեջ ու լսեցի, որ գյուղարանքներում տուն են տալիս։ Որոշեցի, որ մի տունել մեզ տան, մեզ տրամադրեն, մենք Շուշի քաղաքից ենք 5 ամիս գլխով չանցած զանգեցին ու ասեցին, որ 100 տուն Արցախում ծրագրից ենք ձեզ զանգահարում, եթե ցանկություն ունեք դահրավում տանք տունը։ Ու համաձայնվեցի։ Դահրավ գյուղը ընդհանուր առմամբ շատ լավ գյուղ է, 4 սենյական ոց բնակարաններ է, գուխնին, իր ամեն ինչով ու պլյուս դրան էլ տուն կորցրած մարդկանց, ովքեր որ ոչ մի բան չունեն ներկապահին, տան ապրանքը, տան ամեն ինչը, այդ ամեն ինչը մեջը լինելու է։ Հանրապետության նախագահը ջրային կոմիտեի նախագահ Գեորգի Հայրյանի ուղեկցությամբ այցելել է նաև վերջերս շահագործման հանձնված Հիլիսի ջրամբարի տարածք։ Ջրամբարը ռոռոքելի է դարձրել ավելի քան 300 հեկտար հողատարածք։ Նախագիծն իրականացվել է պատերազմից հետո պետական միջոցներով։ Հիլիսի ջրամբար կառուցված է ներոց խորթային ժամանակահատվածում 2007-ից փլվել է եւ պատերազմից հետո որոշում ընդունվեց հանրապետության նախագահի կողմից հանրական իջեցվեց կար ժամկետում իրագործել այս ծրագիրը վերականգնել ջրամբարի պատվարը եւ ռոքելի դարձնել մոտ 300 հեկտար հողատարածքներ։ Ներկա դրությամբ մենք նաև ծրագիր ենք իրականացնում։ Պատարած Ստեփանակերտ ջրագծից հողակաշարով ջուր հասցնել այստեղ եւ մշտական սնուցում ապահովել։ Մյուս մասշտաբային ծրագիրը, որը եւս կենքի է կոչվել պետական միջոցներով, Սովետ արխիվ ռոկման համակարգի կառուցումն է, որի մայր ջրատարն ու ջրաբաշխիջ ավազանները շահագործման են հանձնվել շաբաթներ առաջ։ Արդյունքում շրջանի ավելի քան 2000 հեկտար հողատարածք ռոկման ջուր կունենա։ Ջրային կոմիտեի նախագահը հետագա ծրագրերն է ներկայացնում։ Ջրընթոնի հանգույց կառուցվել է Կարկար գետի հոսքի վրա, բավականին խոշոր համակարգի Արցախի համար։ Ստարտը աշխատանքների տրվել է 2020 2001 թվականի հունվար ամսին բարձրադիր գոտիների ռոռոկումը կազմակերպելու համար կառուցված է մեկ հզոր պոմպակայան, բացի այդ միակ պոմպակայան ընթացքի մեջ է Խնաբադի լուացական շանության հողերի եւ խրամորթի հողերը ռոռոկելու համար բարձրադիր գոտիներ, որը կավարտի ընթացիկ ամսվա ընթացքում Այցի ընթացքում նախագահին ուղեկցել են Ասկերանի շրջվարչակազմի ղեկավար Համլետ Ապրեսյանը, քաղաքաշինության նախարար Արամ Գրիգորյանը, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանն ու այլ պաշտոնատար անձինք։